يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك Ako se sjećate, poodavno ja sam kazao da čovjek mu'min koji želi da istraje na pravom putu trebao bi često da čita ili da sluša na tri teme. Da često sluša o opasnosti gibeta. To je, braćo moja draga, jedan veliki gdje u kojeg ljudi i kako olako upadaju. Zato čovjek trebao bi s vremena na vrijeme da nešto pročita, ili neko predavanje da posluša na ovu temu kako bi se zaštitio od ovog velikog grijeha. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت Također, druga stvar, jeste, braću moja draga, da čovjek nešto pročita ili da čuje neko predavanje o čuvanju pogleda. Jer, braću moja draga, zabranjen pogled veoma lahko postaje normalna stvar kod velikog broja ljudi. Zato čovjek treba da koristi raznorazne načine da se zaštiti od toga, da li čitajući knjige, slušajući predavanja, druženjem sa Kur'anom. Ako ne bude radio tako, šeitan lanetullahi alihi će njegov odbranbeni sistem lahko polomiti. I treća stvar, braću moja draga, pitanje koje može čovjeka uz Allahovu dželle dželaluhu dozvolu učvrstiti na njegovom putu i pridržavanju za islam jeste da čovjek često spominje smrt.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 Braćo, večeras ćemo progovoriti o onome što naše duše ne voli. Večeras na ovom predavanju ćemo spomenuti nešto što velik broj ljudi kada čuje bježi sa sjela na kojim se ta tematika obrađuje. Večeras ćemo govoriti o nečemu što ljudi preziru i što ljudi mrzi. Govorit ćemo, braću moja draga, o stvarnosti koja ne zaobilazi nikoga bez razlike kojeg staloža, kojeg staleža i kojeg sloja bio ili koje nacije bio. Bez razlike da li bio bogataš ili bio siroma. Bez razlike da li bio star ili bio mlad. Bez razlike da li bio crnac ili bijelac. Bez razlike da li bio arab ili ne arab. Bez razlike da li bio musliman ili kafir. Bez razlike da li on to želio ili ne. Bez razlike da li on bio spreman za to ili ne. To je stvarnost koja nije zaobišla nikog na dunjaluku, pa čak i najodabranije Allahove dželle dželaluhu robove, poslanike i vjerovjesnike. Na čelu ti odabranih ljudi je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Allahov miljenik, koga Allah dželle dželaluhu nije, posto, nije poštedio toga. On je osoba koji je okusio gorčinu to pića. Braćo, govorit ćemo o onome što čeka neizbježno sve nas ovdje i sve one koji nisu prisutni. Govorit ćemo o njemom vajzu, o najboljem vajzu za one ljude koji žele vaz. Govorit ćemo, braću moja draga, o našim odlasku sa Dunjaluka. Govorit ćemo o našim napuštanju ove privremene stanice govorit ćemo o našem napuštanju ovog mjesta gdje privremeno živimo. Ako se sjećate, poodavno ja sam kazao da čovjek, mu'min, koji želi da istraji na pravom putu, trebao bi često da čita ili da sluša na tri teme. Da često sluša o opasnosti gibeta. To je, braćo moja draga, jedan veliki grijeh u kojeg ljudi i te kako olako upadaju. Zato čovjek trebao bi s vremena na vrijeme da nešto pročita ili neko predavanje da posluša na ovu temu kako bi se zaštitio od ovog velikog grijeha. Također, druga stvar, jeste, braću moja draga, da čovjek nešto pročita ili da čuje neko predavanje o čuvanju pogleda. Jer, braću moja draga, zabranjen pogled veoma lahko postaje normalna stvar kod velikog broja ljudi. Zato čovjek treba da koristi raznorazne načine da se zaštiti od toga. Da li čitajući knjige, slušajući predavanja, druženjem sa Kur'anom. Ako ne bude radio tako, šeitan lanetullahi alihi će njegov odbranbeni sistem lahko polomiti. I treća stvar, braću moja draga, pitanje koje može čovjeka uz Allahovu dželle dželaluhu dozvolu učvrstiti na njegovom putu i pridržavanju za islam jeste da čovjek često spominje smrt. Da čovjek često razmišlja o odlasku sa dunjaluka. Da o bitnosti govora na ovu temu nema ništa osim to što je Allahov miljenik, najodabrani insan, najbolji pedagog preporučio ljudima da odlaze, da obilaze kabure kako bi se prisjećali na smrt, to bi bilo dovoljno. Kaže Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallam, u hadisu koji je zabilježio ima muslim, od Burejde radijallahu ta'ala anhu, Inni kuntu nehejtu kuman zijaratil kuburi fe zuruha, fe inneha tu zekirukum ahira. rivaje, fe inne fiha ibratun, وفي الرواية فإن فيها عبرة وفي الرواية ألا l'kalbe, فإنها tudmi'u l'ajne, وتدمع tu zekiru l'ahira. Kaže Boži poslanik, sallallahu alihi wasallame, bio sam zabranio posjetu mezarlucima, a sada ih posjećujte, jer vas oni posjećaju na ahiret. U jednoj predaji kaže Boži poslanik, zaista je u, po, u posjeti mezarlucima velika pouka, a u trećoj rivajetu kaže Boži poslanik, zaista je u posjeti mezarlucima omekšavanje srca. To čini oči suznim i u tome je prisjećanje na ahiret. Također, braćo moja draga, od stvari koje ukazuju na bitnost ove teme jeste da nakon smrti, nakon što čovjek napusti Dunjaluk, nema više povratka. One osobe koje iskoriste Dunjaluk, oni su uspjeli, a oni koji svoj život budu prokockali u gafletu, u grijesima, besposlicama, poželit će da budu vraćeni na Dunjaluk pa da urade neko dobro djelo. ali će tada biti kasno. Nažalost, muslimani se ne druže sa Kur'anom, a da se druže sa Kur'anom, znali bi to. Kaže Allah dželle dželaluhu: "Hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt." كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ ila يوم يبعثون كاج Allah جل جلاله kad nekom od njih smrt dođe, on uzvikne, gospodaru moj, povrati me da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio. Nikada to su riječi koje će on uzalud govoriti. Pred njim će prepreka biti sve do dana kada će oživljen biti. Braću moja draga, također smrt je čaša iz koje ćemo mi svi piti. To je realnost koju dosta puta zaboravljamo i na to ukazuju naša djela i naše ponašanje. Zar ima, braću moja draga, sumnje da će nastupiti smrtne muke? To su stvari oko kojih nema razilaženja. Po tom pitanju jednoglasan stav imaju i kjafiri i muslimani. S tim što se muslimani razlikuju pa kažu, mi vjerujemo da će čovjek živjeti u kaburu i da će biti proživljen na sudnjemu danu, dok kafiri misle da kada dođe smrt, da je to kraj njihovog života. Kaže Allah žele djelaluhu kullu nefsin zaikatul maut. jevme توفون qiyame Faman zuhziha فمن nari wa النار وأدخل الجنة faqad faz. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سكو جيبو بيچة چه smrt okusiti. I samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti vaše nagrade, ako bude odvatren udaljen.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 Pogledajte, braću moja draga, kada se čovjek razboli, odlazi kod doktora da se liječi. Zašto? Da bi što duže ostao na Dunjaluku. Čovjek što je više star, sve više želi da bude na Dunjaluku. Čovjek što je više star, sve više želi da bude na Dunjaluku. Braćo moja draga, treba da znamo da je smrtni čas određen. Da je smrtni čas određen onda kada je Allah subhanahu wa ta'ala poslao meleka još dok smo bili u utrobi naših majki i da nam je propisao četiri stvari. Jedna od tih stvari jeste da nam je propisao momenat kada ćemo otići sa ovog dunjaluka. Allah Đelešanu je propisao momenat kada ćemo otići sa ovog dunjaluka. Braćo, treba da znamo, treba da znamo da smrt ne može da se ubrza zbog kukavičluka, odnosno ne može da se uspori zbog kukavičluka kukavica, niti može da se ubrza zbog herojstva junaka. Smrt je unaprijed određena, od nje se ne može pobjeći, ne može se usporiti zbog kukavičluka, niti se može ubrzati zbog herojstva junaka. Najbolji primjer tome je ko? Halid ibn Walid, radijallahu ta'ala anhu, Kao što spominje o njemu Hafiz ibn Hajar u poznatoj knjizi El Isabe, gdje kaže da je Halid radijallahu ta'ala anhu preselio na smrtnoj posteli. Kaže Halid radijallahu ta'ala anhu, ja sam tražio smrt i išao sam tamo gdje sam je mogao naći, ali umirem na posteli. La ilaha illallah, Halid ibn Velid umire na posteli. U njegovoj ruci na dan bitke na Mu'ti se slomilo devet sablji ali je Halid ostao živ. Halid ibn Velid, kada su Rimljani donijeli čašu otrova i kazali, ako je istina ono na čemu ste, neka neko od vas popije otrov. Halid ibn Velid je popio otrov oslonjajući se na Allaha Đerle Đelaluhu pa mu nije naštetio. Nije mogao Halid da umrije dok mu ne dođe Eđel. Ovo su ispravne predaje, braću moja draga. Ovo nije igra. Taj Halid, Halid ibn Velid, koji kaže, draža mi je noć, hladna noć, u džihadu, nego noć u kojoj će mi dovesti mladu, onu koju ja volim i koja mene voli i da mi rodi muško dijete. Meni je noć u džihadu koja je hladna, strahovito hladna, meni je ta noć draža. Taj Halid ibn Velid, radijallahu ta'ala anhu, umro je na postelji. Treba da znamo, braćo moja draga, smrt, da je to stvar od koje se ne može sakriti. Kaže Allah dželle dželaluhu Ejnema tekunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruđim mušejjede. Ma gdje bili, stići će vas smrt, pa makar bili u visokim kulama. Smrtni čas, braćo moja draga, ne zna niko osim Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah jalla jalaluhu, Inna Allahe indahu ilmu sa'ati, wa yunazzilu l'gajthe, wa ja'lemu ma fil arham. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت Samo Allah zna kada će smak svijeta nastupiti. Samo on spušta kišu i samo on zna šta je u matericama, a čovjek ne zna gdje će sutra, šta će sutra zaraditi, niti zna u kojoj će zemlji umrijeti. Braćo, nemoj da nas zavara to što smo mladi. Nemoj da nas zavara to što smo mladi. Mnogo je ljudi koji su mlađi od nas, ali su se već naležali u kaburu. Njihova tijela su istruhnula. Njih su crvi pojeli i čekaju nove žrtve. Braćo moja draga, ko nam garantuje da ćemo doživjeti sutrašnji dan? Ko nam garantuje da ćemo doživjeti starost? Pa ako je tako, pa ako je tako, la ilaha illallah, zašto toliki gaflet na svakom koraku? Zašto toliki gaflet na svakom koraku? Je li to, braću moja draga, neko od nas spreman da se sretni sa melekom smrti? Je li to, braću moja draga, neko spreman od nas da se sretni sa melekom smrti? S druge strane, braću moja draga, ako nismo spremni i ako ne znamo kada će nam smrtne muke nastupiti, pa zašto se ne pripremamo za taj moment? Zar želimo da budemo od onih koji su spomenuti u ajetu, u ajetu gdje Allah žele dželaluhu kaže Rabbir dži'un, o gospodaru, vrati nas na dunjaluk. Nemojte da budemo od tih osoba. Neki selefi su shvatili ovu stvarnost, pa su sebi iskopali kod kuće kabur. Svakog dana bi odlazili u taj kabur, u tu mračnu rupu, pa bi ležali jedan određeni period i nakon toga bi ustali, pa bi govorili sami sebi, idi i radi, pripremaj se za onaj dan kada više ne mogneš izići iz kabura. Idi i pripremaj se za onaj dan kada više ne mogneš izići iz kabura kada te u njega stavi. Braću moja draga, da li smo postavili sebi pitanje čime se mi pripremamo za susret sa melikom, melekom smrti, čime se pripremamo za susret sa Allahom Đelle Đelaluhu, je li se pripremamo igrajući igrice, je li se pripremamo gledajući televiziju, je li se pripremamo ogovarajući muslimane, Je li se pripremamo raspravljajući šta je koji učenjak kazao i u koju ifeti je pogrešio? Ili se raspravljamo o tome koji daja je šta kazao na kojoj kaseti i gdje je pogrešio? Braću moja draga, zar su nam srca toliko pocrnjela? Za nas je šeitan toliko zaveo da nam nikada na um ne padne to kako će nam biti prve noći u kaburu? Zar nam nikada na um ne padne kako će nam biti prve noći u kaburu? Braću moja draga, treba da znamo da u kabur nećemo ponijeti ništa osim dobrih dijela. Braću, da li smo ikada zapitali sebe i da li smo postavili sebi pitanje? Da li imamo neko dijelo koje radimo konstantno, zbog kojeg bi mogli očekivati Allahu Đele Đelaluhu milost? Zbog kojeg bi mogli očekivati Allahu Đele Đelaluhu milost? Je li to namaz onaj koji obavljamo? i 80% vremena u njemu razmišljamo o dunjaluku. Jer zbog toga očekujemo Allahovu milost. Je li očekujemo Allahovu dželle dželaluhu milost zbog toga što jednom u sedam ili u mjesec dana uzmemo Kur'an, pa malo učimo onim kirajetom koji kada čuje neko ko imalo zna kirajet, dao bi nam lijepu svotu novca da ne sluša naše mucanje. Je li to ono zbog čega i čime želimo da zaslužimo Allahovu subhanehu wa ta'ala, milost. Braćo moja draga, koliko samo imamo grijeha pri sebi. Koliko imamo grijeha pri sebi, ne do Allah da grijesi smrdi. Svi bi mi toliko zaudarali više nego što da zaudara deponija lešina. Toliko bi mi zaudarali i opet se ne pripremamo za susret sa melekom smrti. Koliko je samo gibeta među nama, nemimeta, koliko je alkohola, koliko je razgoličenosti, koliko je novotarija, koliko je zlobi, koliko je zavisti, koliko je, braćo moja draga, u našim životima onoga što se nas ne tiči, koliko je, braćo moja draga, besposlice i razonodi. Braćo, ponekad čovjek šetan, Allahovo prokljestvo neka je na njega, čovjeku uveliča njegova djela, pa kaže ti si mašala dobar musliman i ti imaš čime da sretniš Allaha djelle djelaluhu. Braćo, treba da svoja djela pokušamo uporediti sa djelima prvih generacija, pa ćemo vidjeti gdje smo mi od njih. A oni su se bojali kako će Allahu Đelle Đelaluhu davati dževab i odgovor. Prvo mi manje od njih radimo, a drugo nikada ne razmišljamo kako ćemo Allahu dževabiti. Poslušajte, braćo, ovaj primjer i nemojte ga nikada zaboraviti. Ebu Bekr el-Ajjaš, rahmetullahi alihi, kada su mu nastupile smrtne muke, pozvao je svoga sina. Pozvao je svoga sina i kaže, o sine, o sine moj, nemoj u ovoj kući grijehe da činiš, jer sam ja u ovoj kući i u ovoj sobi 18.000 puta proučio mushaf. O sine moj, nemoj u ovoj kući da grijehe činiš, jer sam ja u njoj 18.000 puta proučio mushaf. Braćo, ovo nisu neke semirske cifre, ovi ljudi nisu znali slagati. Braćo moja draga, šta ćemo mi kazati našoj djeci kada budemo na samrti? O sine moj, nemoj radit grijehe u ovoj kući, jer je babo i mama u toj kući pregledali toliko serija. Jer je babo i mama toliko u ovoj kući ispili kafa da nisu znali učiti u Kur'anu. To ih je toliko zavelo da su umrli, a nisu znali učiti u Kur'anu. To mi možemo kazati našoj djeci i zar da očekujemo Allahovu milost. Rekao jedan pobožnjak, kaže svi mi znamo da je smrt istina, ali koliko je ljudi koji se pripremaju za to. Svi mi znamo, kaže, da je džennet nagrada za bogobojazni, ali malo je onih ljudi koji svojim dijelima rade da zasluže džennet. Svi mi, kaže, znamo da je džehennem kazna za oni koji ne budu pokorni, a malo je onih, kaže, koji svojim dijelima radi da se odalje od džehennema. Braću, razmislite dobro, nemojte dozvoliti šeitanu da nas zavede. Kako god smo klanjali jučer nekom komši i dženazu, kako god smo, braću moja draga, jučer čitali nečiju smrtovnicu na džamijskom panovu, znajte da će sutra ljudi, naše komšije, naši rođaci klanjati nama dženazu da će naša smrtovnica biti na džamijskom panovu. Sutra će ljudi biti upitani hoćete li mu halaliti. Zato, braću moja draga, treba da se pripremamo za ovaj moment. Zar se ne bojimo, braću? Zar se ne bojimo, braću moja draga, kada dođe melek smrti? Kada dođe melek smrti i dođu meleki koji će nositi dušu na nebesa, da to ne budu dva crna gruba i strašna meleka, da to ne budu meleki koji će govoriti, izađi ti, o prljava dušo, idi Allahu dželle dželaluhu, on je srditi ljut na tebe. Zar se ne bojimo, braćo moja draga, toga? Zar se ne bojimo da naša duša ne bude od onih duša koje su opisane u hadisu, da će tako teško izladiti iz tijela, kao što se vruć ožeg čupa iz mokrije vunije, pa sa sobom čupa živce i vene.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 Ovdje kada se kaže i na ovom svijetu to se misli, a Allah najbolje zna da će Allah Đelešanu olakšati svojim robovima da umru sa šehadetom. Braćo, bojimo li se i razmišljamo li o tome da li će nam Allah u tim teškim momentima pomoći? Da li od sad upućujemo dove Allahu Đelešanu da nas učvrsti u tim teškim momentima? Da li se bojimo lošijeg završetka? Braćo, treba da znamo da se dijela cijeni po završetku. Koliko je ljudi kada mu nastupe smrtne muke, pa mu se kaže reci la ilaha illallah, on počne pjevati. Koliko je ljudi kada mu se kaže reci la ilaha illallah, on kaže kupite tu i tu zemlju, kupite tu i tu kuću, povoljno je. Allah Đelešanu ne da da umri sa šehadetom. Braćo moja draga, zar se ne bojimo za sebe, da ćemo u tim teškim momentima biti osramoćeni, da ćemo u tim teškim momentima početi spominjati imena igrača i pjevača i pjevačica, da ćemo spominjati one žene koje smo kradom gledali kada niko ne vidi. Da ćemo u tom momentu spominjati imena voditeljica i voditelja koje gledamo svakodnevno na televiziji. Zar se ne bojimo da kao tako odemo sa ovog dunjaluka, i da kao takvi budemo proživljeni, je znajte, braćo, čovjek kako umri, tako će biti proživljen. Zar se neko ne stidi da bude proživljen pred Allahom, Đelle Đelaluhu, stvoriteljom zemlje i nebesa i da, zgova, da izgovara imena voditeljica, koje gleda svakodnevno na televiziji? Kaže Boži poslanik u hadisu koji je zabilježio ima muslim, svaki čovjek će biti proživljen onako kako je preselio. Imam Kasani, jedan veliki hanefijski učenjak, rahmetullahi alihi, kada su mu nastupile smrtne muke, počeo je da uči suru Ibrahim, pa kada je došao do onih kuranskih ajeta koje smo mi spomenuli malo prije, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة Allah Đelešanu će postojanom riječi učvrstiti, kaže vjernike, i na ovom i na onom svijetu. I kada je izgovorio riječ i na onom svijetu, preselio je rahmetullahi alihi. Mi, braćo moja draga, svi mislimo da smo vjernici i da smo mu'mini. Nikome od nas ne pada na pamet da smo munafici. Niko od nas se ne boji toga, a ashabi, ashabi koji su bili kudi kamo mnogo bolji vjernici od nas, kaže jedan tabi'in, Doživio sam 30, 30 ashaba i svi su se bojali za svoje srce. Da li je to srce munafika? Kaže Hasan el Basri, rahmetullahi alehi, munafik je onaj koji se ne boji za sebe da li je munafik. A vjernik je onaj koji se boji da li je munafik. Abdullah ibn Amr, rahmetullahi alihi, kada su mu nastupile smrtne muke, kazao je, pozovite mi tog i tog čovjeka. Kaže, ja sam njemu nešto rekao. Iz konteksta se to, kaže, može shvatiti da sam mu obećao dati svoju čerku, da je oženi. Kaže, uzimam vas prisutni za svjedoke da sam ga oženio svojom čerkom, ne želim da sretnim Allaha dželle dželaluhu sa, tre, sa trećinom nifaka. Zato, braću moja draga, ne smijemo zaboraviti na ovu veliku stvar. Treba da postavimo sebi pitanje, jesmo li spremni da zamijenimo svjetlost dunjaluka sa mrakom kabura? Jesmo li spremni da zamijenimo širinu dunjaluka za ono malo prostora u kaburu? Jesmo li, braćo moja draga, spremni za tu? Ne smijemo, braćo moja draga, da nasjednimo na jeftine šeitanove spletke kojima zavodi velik broj ljudi, pa kaže pokajaćeš se kada ostariš. Pokajaćeš se kada ostariš. To je samo jeftina spletka kojom šeitan nažalost zavodi velik broj čovječanstva. Braćo moja draga, ko nam garantuje da ćemo izaći sa ovog sjela ili da ćemo dočekati zoru, a kamo li da ćemo ostariti. Koliko je oni koji su robovali, koji su robovali šeitanu, koliko je ljudi koji su robovali cijeli život šeitanu, koji su robovali cijeli život šeitanu, želeći da se pokaje u starim godinama, pa je došao melek smrti, pa je došao melek smrti iznenada i nenajavljen. Zato, braću moja draga, često spominjimo smrt. Smrt koju je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam nazvao rušitelj ovodunjalučkih užitaka. Kaže Boži poslanik, često spominjite smrt onu koja ruši ovo dunjalučke užitke. Tako mi Allaha, braću moja draga, da mi često spominjemo smrt, vallahi bili bi u svakom pogledu bolji. Vallahi bili bi u svakom pogledu bolji. Klonili bi se besposlica, manje bi griješili, manje bi bili zavidni, manje bi vezali naša srca za dunjaluk promijenili bi svoj odnos prema drugima, bili bi mnogo mekši i mnogo prijatniji u odnosu prema našoj djeci, prema našim ženama, prema našoj braći i prema našim komšijama. Mnogo bi sigurno više činili ibadeta da se samo sjećamo smrti. Najbolji način da se čovjek prisjeta, prisjeća smrti jeste, braćo moja draga, jeste, braćo, da posjeti mezarluke, To je preporuka Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame u hadisima koji smo citirali gdje kaže Božiji poslanik posjećujte me zarluke jer vas oni posjećaju na ahiret. Imam nevevi rahmetullahi alaihi kaže spominje konsenzus islamskih učenjaka da je pohvalno muškarcima da idu i da posjećivaju mezarluke. zarluke. Pogledajte naredbena forma Božijeg poslanika, koliko mi, braćo moja draga, puta smo u životu maksuz otišli na mezarje, pa da malo stanemo i da malo razmišljimo. Da pogledamo koliko je ljudi koje smo mi poznavali, naših rođaka, naših komšija koji su nas pretekli u tome. Da razmislimo o tome kako li je njima sada, da razmislimo o tome, pa da pokušamo da postavimo sebi pitanje da li možemo biti bolji nego što smo u tom momentu. Da se zapitamo kako li je sada njima, šta li bi oni radili kada bi izišli iz kaburova. Mi smo, braćo moja draga, još u toj mogućnosti da odemo, pa da se vratimo i da počnemo raditi dobra djela. Drugi način i te kako dobar za prisjećanje na smrt jeste da čovjek ode i da prisustvuje kod onih ljudi kojima su došle i nastupile smrtne muke. Da se čovjek uvjeri svojim očima kako ljudi umiru. Pa kada to vidi, zasigurno će to biti veliki moto koji će gurati čovjeka kada je u pitanju rađenje dobrih dijela. To će zasigurno biti elan, davati elan čovjeku da popravi i izgradi svoju ličnost. Zamislite, braćo moja draga, Božji poslanik, kada govorimo o osobama kojima je nastupila smrt. Boži poslanik, Allahu miljenik, kada su mu nastupile smrtne muke, govorio je La ilaha illa Allah, inna lil mauti sekerat. La ilaha illa Allah, zaista smrt ima svoje muke. Pa je govorio Allahumme hevin alije sekeratil maut. O gospodaru, olakšaj mi moje smrtne muke. Kada je Boži poslanik, okusio gorčinu ovog pića, braćo moja draga, svi smo mi mnogo preći da ga okusimo. Treba da se pripremamo za taj moment kada će nepozvan doći melek smrti. Treba, braćo moja draga, da razmišljamo o tome kako će izaći ovaj šeitan ne ostavlja čovjeka. Suprotno tome, tada šeitan, prepoznavajući smrtne muke, daje sve od sebe da čovjekovo vjerovanje poljulja da mu donese neke šubhe i smutnje, jer zna da ćeš ti brzo napustiti Dunjaluk i da više neće imati priliku da te zavodi. Zato, braćo moja draga, veoma je bitno da se pripremimo za taj moment, jer, braćo moja draga, jesmo li sigurni da se neće zapetljati naš jezik u tim momentima, da nećemo početi govoriti ono što je bilo cijeli život na našim srcu, i da se nećemo osramotiti u tim teškim momentima. Također, zadnja stvar koja posjeća insana na smrt jeste klanjanje dženazi. To je i te kako dobar način prisjećanja na smrt. To je, braćo moja draga, i te kako dobar način prisjećanja na smrt. Nažalost, mi živimo u vremenu kada ljudi dolaze na dženazu i smiju se na dženazi. Ljudi dolaze klanjati dženazu svome radnom kolegi koja će se klanjati nakon farz namaza i čeka pred džamijom dok ljudi izađu iz džamije. Nije uzeo najminimalniju pouku iz smrti svoga radnog kolege da makar taj dan klanja jedan farz. Nažalost mi živimo u takvom vremenu. S druge strane i oni ljudi koji klanjaju u džamiji pa kada iziđu budu metar ili dva od medjita, smiju se i gurkaju se, a ne znaju da ih samo jedan korak ili jedan momenat dijeli da budu na onome gdje je ona osoba kojoj se klanja tađen naza. Koliko su samo, braćo moja draga, ta srca okorjela. To je, braćo moja draga, taj njemi i najbolji vajz. To je taj najbolji vajz onim osobama koje žele vajza. Onim osobama koje žele da nauče na tuđim greškama, i koje ne želi da svaku grešku iskuse na svojoj koži. Da čovjek kada vidi da je neko preselio, da uzme pouku istoga i da shvati da će i on sutra otići, pa da od istog momenta počinje da popravlja svoje stanje. Kaže Allah dželle dželaluhu: "Vođa'at sakratul maut bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid." Smrtne muke će zbilja doći. To je nešto od čega se ne može pobjeći. Braćo moja draga, ako se ne može od toga pobjeći i ne znamo kada će nam doći, jedino što nam preostaje jeste da se pripremamo, da se pripremamo za taj teški moment. Poslušajte, braćo moja draga, ove primjere s kojima ćemo završiti ova naša, ovo naše druženje, a toliko je mnogo primjera iz istorije prvih generacija da bi nam trebalo mnogo vremena da ih spomenimo. Muaz ibn Džebel radi Allahu ta'ala anhu, predvodnik u Leme na sudnjem danu, kada su mu nastupile smrtne muke, kazao je, o gospodaru, ti znaš da ja nisam volio dunjaluk da bi na njemu sadio drveće, niti, niti da bi prokopavao rijeke, niti da bi gradio kuće i dvorce. Ja sam volio život na ovom dunjaluku zbog tri stvari. Volio sam život na dunjaluku zbog da bi postio kada nastupe najveće žige i vrućine. Ja sam volio život na Dunjaluku da bi klanjao noćni namaz i ja sam volio život na ovom Dunjaluku kako bi se gurao svojim koljenima tražeći znanje pred ulemom. Zato, braćo moja draga, oni koji misle da su spremni neka naprave komparaciju između ovih ljudi i između svog stanja. Ibrahim ibn Hani radijallahu rahmetullahi alihi kada su mu nastupile smrtne muke došao mu je sin pa je kazao sinu da je žedan pa je otišao i donijeo je čašu vode pa je rekao njegov sin o sine je li zašlo sunce kaže nije pa je odbio da pije vodu pa je proučio sljedeći ajet kuranski gdje kaže li misli haza fel jamel il amilun za ovakvo nešto neka se trude trudbenici. Pa je preselio, otišao Allahu Čerle Đelaluhu gladan, otišao je kao postač Allahu Subhanehu Wa Ta'ala. Zato, braćo moja draga, treba da znamo da je od znakova lijepog kraja i lijepe smrti da čovjek preseli radeći neko dobro djelo. U hadisu koji ga zabilježu imam et tirmizi od Enesa radijallahu ta'ala da je Boži poslanik kazao Kada Allah želi nekom od svojih robova dobro, on ga upotrijebi pa su asabi upitali o Boži poslaniće kako to da Allah Đelešanu nekoga upotrebi, pa je kazao Allah Đelešanu ga uputi na činjenje dobrih dijela prije nego što mu smrt nastupi. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih ljudi koji će se često smrti, često smrti sjećati molimo ga Đelle Đelaluhu da nas učvrsti postojanom riječi i na Dunjaluku i na Hiretu. Molimo ga Đelle Đelaluhu da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molimo ga Đelle Đelaluhu da olakša svim muslimanima na svijetu. Subhaneke Allahumme ve bihamdike. Ešhedu en la ilaha illa ente. Estagfiruke wa etubu ilaiku. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله www.l-ikhlas.com من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جل الغدير ودفاق الشلال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله